gurekin erri urratxeko koleen dakaria, maialen etxemendi, eta, bon, ala, bederatzi egun berantago, badakigu, eh, aroak baldintzatu duela ortengo edizioa, ez da usaian bezain eh, jendetsu izan, ortengoa, zer behiluma egin duzu ezuen eh, artian? Orduan, gure hartian, hasteuntan eh, biltzen gira, egia erran, beraz bildu marikola ez dugu egin, baina, bon, e, ikusi duzuen bezala aroa ez ginuen alde. E, bezperan jadanik euria jautsa la muntaketa guzi azken muntaketa eginda euripean, eta animazio taldea bildu zen, ikusteko animazioak ez ez tatzen ginituen, batzuk bederen. Eta, bon, erabaki zen egun hortan dena atxikitzia animazioa eh, pentsatia zen bezala txikitzia. Eta, hara, biara munean eh, jeiki gielaik eutxia, euria jeutxala ari zuen oraindik, uh, duda haundiekin abiatu zen eguna, eta azkenian, bon, uh, arruak atxiki du. egia erran uh, konten ginen jendia, iparaldeko jendia eh? betiko militantiak hor ziren, sehaska sustengatzeko eta bon eh, iduzki atera bada ere uh, be, bihotzak ere berotu zauzkigu egia erran uh, baitzen ez usaian bezain bat hori segur baina bon ala ba bai egi eta aruaren Menpeko da sehaska, eh, ekonomikoki, ala badakigu. Eh, baten seinale dela erranditaike? Zer diosu, Be, fragilitate baten seinale? Fragilitate ez dut uste ez, da, ez, ez du aroak eh, sehaska manatzen beharrik, eh? Me, eh, eh, egia erran hor zen jendia uh, usaiako jendia hor eta horrek uh, arrazoin dugula adierazi dauku edo erakutsi dauku eta uh, hain uh, gitzeko ere bai uh, uh, kemena eman garen dugu eta bon, mm -hmm. ara Bon, manes, kolegioaren aldeko obrak behar zituen dirustatu aurtengo edizioak Ba, errandu zu bildu maiteko ezin duzu zenbakirik eman, zenbat behar zinuten hori bakizu? Guti gora bera? Ez da ere. Egia ez dakit, eh, dena den badakigu erri huatz batek ez dituela fres guzi horiek uh, estaltzen, sekulan, sekulan ez da uh, ala izan, beraz, uh, bainan bai laguntzen partea handi batean hori segur, gero, bon, segitu zendugu aintzineate, uh, eh, ez den jendia kere paradabadu uh, eh, gure uh, horatxeko webgunean uh, diru emaitza egiteko. Kampaina bat sortu baita biaramunean, Hori da, biaramunean bere ala zabaldu da beraz erri horatxe eta sehaskatik lotura bat uh, emaitzen emaiteko eta eta segitzen dugu aintzineat horrekin, jadanik emaitza batzuk eskuratu ditugu eta espero dugu behola se, segitzia. Eri Hori da, eri ah, puntu eus. Edo Hori da, edo deituz, bai seitasunen gaiteko. Eh, Meden adan webgunerat joanez ez, eh, lotura bat bada eta hor emaitza zuzenian iten alda. Mm -hmm. Gaitzeko antolaketa dela eri badakigu, eh, iguzki hor delaik Eh, ez dute janen eun milaka jende, baina bon, a, ah, amak milaka bai heldu direla, hor pentsatzen dut be, ah, dena pentsatzea zela eniz jenden egzebitzeko, bai janari, bai edari, bai, no, nola antolazten ziste soberakina badela gero? Alors, na inainitz aurten, eh? eh hori eh, egia da, eh? beraz, jende gutiago izan dela hori dudai gabe ortaik beretik ikusten da. Um, usu uh, furnitzaileak berri zartzen dauzkigute uh, hartzen aldituzten uh, asiak ez diren edariak, baita uh, eman dezagin konjelatuak diren uh, fritak edo erraiteko, eh, seki, baina gero bestalde um, bon fitesko ikusi ginuen Uh, itzuliko zela materiala initz edo janaria initz, beraz uh, kontaktuan jarri ginen uh, batzuekin ikusteko ja nahi zuten ez berriz uh, freskoan atxiki ginuen aragi hori uh, berriz eskuratu eta edo erosi, eh, eh biztan da, eta orduan uh, uh, ba hori egin zen, eh, lortu zen aragia saltzea berriz eta eta hara, bon. Oraino posible da, bari madira ekitaldiak adibidez aste buruntan, deitzen ala zaituztete? Hori da, eh, baditugu oraindik mandezagun asiak ez diren eh, kaneta horietarik, eh, beraz edari alkoholik gabeko edariak, baditugu hainitz, aroa sartu girak komite eta pesta eta antolatzaile batzuekin, eta biztanda baditugula gu presgira edari horien saltzeko erosi ditugun presioan, eh, bene fisiorik egin gabe biztan da. Eta hor ere, base askarat, erri urratxerat daitu, zobe uh, posible da um, erostea. Bala, eh, punua bilduma egin dugu, bilduko ziztela haste hontan, zehazki mintzatzeko eta ondorioen neurtzeko, boan ba, kizue guti gora bera eduriz, eh, zertaraz buruz joiten zisten aurten, uh, eh, behar ipikatuko dugu, eh, kampaina hor dela, eta importanta da, be, sustengo ekartzeko, uh, be, diru emaitzako ongietu direla. Hori da, beraz erri urratxeko ebgunera, erri joanez, edo erri urratxerat deitu zere bai, setasun gehiago gaiteko, ez da arazurik, hor eh, beraz webgunean bada lotura bat, eta emaitzaiten alda zuzenean. Be, maialen tximendi esker, gomita hon harturik, zosketa eginik, hori taraziko dugu, egin dugula ostion, ezagengura, harren gura, hori dena jakinen duzue, Ara joan edo deitu zerri urratxeko bulegorat. milesker! Milesker Mil zueri.